บุ๊กทูหกสิบเชชสเดชมตที่ธนาคารบังเกผมต้องการเปิดบัญชีนอร์เร a ูตันดาริตสาสก k a i นี่คือหนังสือเดินทางของผม Štai mano pasas และนี่ที่อยู่ของผม Ir štai mano adresas ผมต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของผม Norėčiau mokėti pinigų į savo sąskaitą. ผมต้องการถอนเงินจากบัญชีของผม Norėčiau nusimti pinigų iš savo sąskaitos. ผมต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชีนอริชกาวติอิชรชาอิชซาสเกตุสผมต้องการแลกเช็คเดินทางนอริชสปิร์ติเคลูนิเชคุสค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับคุกี้ยรามกเชผมต้องเซ็นชื่อที่ไหนครับคุรมันปัสรชีต ผมกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน นี่คือเลขที่บัญชีของผม เงินเข้าหรือยังครับ ผมต้องการแลกเงินผมต้องการแลกเงิน ผมต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐมันเรียคเมรคุสดอลลารูกรุณาขอแบงค์ย่อยครับประชา u duoti m a ิ smulkiomis k u p ม ū ที่นี่มีตู้ ATM ไหมครับอาร์เจียร์บัง m a มาตสสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่ครับคีปนิ i n i g ų galima p a s i